Musika zariko gira txalde untan eta musikaren inguruan abiatu den erri dinamika bat sustut. Uso pop festivala, sarako itzor duetan sartu adena orain, azken urte hauetan. Maiatzaren hogeita bost eta hogeita zazpian izango da ondokoa eta jadanik aipatzekoa atzo bigarren taldea iragarri baitzuten. Gurekin antolatzaileetariko bat, Joanes Garzia Basurko, arra Bai, atxalde hon zuri arantzat, eh, zure goari. Frustrazion talde hori izango dela iragarri zenuten, ondotik eh, Maria Maria Arnali Marcel Bagez, takitun kitun zaherten dudan, ba, Bai, ongoti <laughs> gora bera, katalan bikotea, urbilduko dira, xarara maiatzen, bon, talde hau eta mintzatu hain berdin, eh, xarata uh, jari galdera, oroitarazteko zer pasa duela zonbait urte hor, xaratar musika zalean artean, usopap sortzeko gogoa bat pizteko? Bo, azkenean eh, laguntale bat, eh, musika zela ginen, batzuk atxezetan eh, sartu bik, beste batzuk ez, baina urbile, eta sortu nahi ginen gure bekinen bat, eta burua zen pixka bat, bo, xara erritikia izan izanki ki, pixka bat, proposatzea xaran, musikaren inguruan, eta gango nuke ez oizko musikaren inguruan, garaian gazte txarekin eta punk edo xka musika egin zuten baitzen, eta nahi ginen beste zerbait proposatu. Eta opera ederraia atxemaiten ginen, behorra, estara bezako batean, bako talde berezi batzuk eto jaraztea. Eta baita ere, xarako ondarea, bai historikoa edo naturala berreskuratzea. Negin nituen uh, idealean, kontzertua kanpoan egin. Ez beti leku itxi batean. Zer zen uh, eh, gaztetasun uh, naren beste etapa bat, adina entzinatu eta gazte txetako giro ateratzeko gogo bat? Ateratu, erragun nuke nik beti maitu ez da giro hori, baina <laughs> egia da ez gindura hori bat maite, eta ez gaitura da uh, eh, giro horren bakarrik dugu definitzen, eta eh, dakit bat zinanako talde musikatale batzuk maite genitu na, mundi kampo, eta bidez hor beti egin patzen dugu zen uh, DVD bat, Zuten bide bat Islandian, eta hori ikusi gunarek hain bai, gure hori egin dezakegu, gure egia edera da, ez xara bakarik euskal egin horrek eta zer ez, eh, horra, gure ondarea natural hori bere eskolatu. Ero egia duzu, gara jortan hasi ginen batzuk aitea eta maiz aitean, beraz adina gehiago, eta nahi ginen belaunaldi guztientako gau bat posatu. Ez bakarrik gaztea izuzen dutako bat, gazte eta ez hain gazteai. Azkenean, eh, hortan da, Uso Pop Festivalaren sekretua, musikaren maitasunez ari zaretela? Ba, ez da besterik egeran. Bon, gero gauzak, um, ba, puli, gauz politak egitearen ere, bai, eh, kasu iten dugu bai dekorazioari, bai janariari, iten dugu janariari, kudugu dena egiten, kudeatzen, e, maite ditu gauz tipiak eta e, txaneginak, baina egia gure lehen gauza da musikaren maitasunarena. Horrega batzen eta Hauzile arazen. Hmm. Tipi e, egoitearen gogoarekin beti, beraz? Zer da bai. tipi, gero, eh, Zer da tipi, zer da tipi, baina egia duzuna, guk ez dugu lako dugu handietzaren beharrik eta nahirik, edo ez. Hortan, nementuz eh, eh, ongi, ongi gira, txeman dugu publiko bat, uste dugu, eta ez dugu lako handitzerik nahi, ez dugu hori sekatzen, egin duzu. Hmm da bat. Eta gero, mm, egia da, badela itzordu bat finkoa dena, hor, da bai. hortan, baina tarteka ere gertatzen da, be, okasiona bat bali mauzu eta alde batekin, edo kontzertu bat antolatzea ez? Ahunt hori da, batzutan uh, udazkenea, uh, udaberrian, udaberrian egin egin duzun bezala, badoku itzordu finko bat, dola horien zemait urte finkatu dugu maiatzaren azken hasti eta hor, egiten ditugu gure festivalak, lehenago, uh, agorri dantzelarik. Eta horra, gero, ba, neguan bai madugu aukera eder bat, zaite egin dezakegu ere bai, gertatzen handa. Um, naturarekin lotura, eh, be, sarako inguramenarekin ere aipatu duzu, eh, hor gunea ere autu bat izan zen eta mendik koskor hortan ere egitearena eh, garrantzitsua izan zen zuen zat? Bai, bai, bai, proiektua da Hola hasi zen, eh, aztapen batean zen zer egin dezakegu, salako sopo batzu bisitetu ginituen, aztapen batean zen egun pertsonen zat, kasik uh, eh, reib bezalako zarebeit egin zup, sekretua egin behar ginoen eh, mendian, ez ginak jende etorriko zen. Eta leku hori atseman dugu, da gure la, lagun baten uh, eh, etxean, egin zu, mendian galdua, eta lekuak nire usta charmain zemak dio gure ekimenari. Mm. Leku hori bada, baina kapera, adibidez, erabiltzen uzuena ere? Bai, eh, kapera, salako kapera, izan da, kapera aski berezia, bizki utxa, kasik uh, eh, xik, eh, nuke uh, protestantean uh, <laughs> elizak edo bezala. Eta kapera horien maite dugu, Kasanta Katalina, soinu edera du eta giro berezio bat sortzen du. Eta gero beste leku batzutan ere egin izan dugu, e, etxe historiko batean, egin dugu, e, bi etxe historikotan, txaran, eta horra, gira gure leku maitagarriak. Gero mm. beste batzu sekatzen ditugu ere bai. Ez badira oraindik beste ideia bai, bat bai, zurden? Baitu, ideak baditugu gero da, gauzatzeko bestela beti ere mm. galdera zuzua eginen dut, deneri zuzendua da, usopop? Nire ustez, bai, gero, izan aski behar da, ez gira behar dena maitatzera, baina guk eh, denentzako egiten dugu, gero, ez dugu programatzen uh, eh, diendei plazera egiteko ere progatzen dugu maite duguna, eta espero dugu jendeak maiteatuko duela. Baina edo eh, onor eto raiteke. Edo nor eto raiteke. Mm. Eta guri publiko asken itza da, aski ringarria da. Astapen batean, barnean, hau iludi bat, eh, bobo edo publiko eh, publikoa bagenula. Han bada parte bat behar da. Baina badugu publiko biziki euskalduna, ego aletik erdia gutienez etortzen da. Batzuk bordaletik, horan badan asketa bat, aski maite dugu hori. Eber erriko diendea etortzen da, eta da gure urasmoare bai. Hmm. Ez da hipsterentzaz bakarrik. Eh? Ez, ez, es eh, gure bai eh, eta eta eta hipster eta eta eta eta ez eta eta ez eta eta eta eta eta eta ez eta ez eta eta eta eta eta eta eta Eh, bi talde momentu ziragarri dituzunak, eh, biak bai. kanpokoak, baina bai. eh, euskal musika eta kanpoko taldeak gehientan berreindian emaiteko festival bat, bezala deskribatzen aliteik ez? Ah, ez da beti errez, egia dena, boguk, uh, randuzun bezala, be nahi hau da, kanpoko eta bertako taldeak nahaztea dira, lehen bitaldeak iragarritugu biak kanpokoa dira, ba, biak didelako pixka eta fitxaburuak. Gero euskal taldeak janik bat ditugu hor, prest eta da iragarriko ditugu. Hora, mm. eh, benen, eh, gero euskal taldeetan ere bai, ez ditugu egin nahi betiko talde handiak, ba, alde batetik budjeta ez dugulako, eta bestetik, erran bezala nahi maite dugu, beha, kutitan nahi diren taldeak, uh, eh, entzuna jaztea. Batzuk ez dute gule beharrik, nahi dira aski hola, gu habe, beste batzuk, eh, datak sekatzen dituzte eta dituzte egin beste. Hor taldean autua egiterako, nola egiten duzu, adorsizte denak? denak? Ez, ez gira beti adorsizte. Lau gira programazioan, gehien bat, eta segatzen gira lauak ados zaiten, eta gero programatzen dugu ere antzimetikan adostutako tale bat zuen arabera. Hor bat ditugu, talde bat bortitza balin bada, txekatuko dugu bat, eh, goxoagoa edo, txaiten gira horrekatzera programazioare. Mm. Ba, gainera hor adibide ona dugu, beraz, eh, alde batetik frustrazion taldea, bestetik eh, bikote katalana, nahi duzu haipatu bai. berdina? Bai, ba, bi taldea rundez berdinak, mm, beraz, mm, frustrazion punk taldea, punk edo punk, post-punk edo taldea, haiek lagun batean haituko dira, eta taldea aski, eta bortitza, afen bortitza, hotzaren anote, uh, eh, rock uh, eh, azkarra diotzen duena, eta gero biharamunean, eh, beraz, bikote kataran bat, eta arrund kontrakoa, musika lasaia, aski edera, kasik akustikoa, tradizionala jango nuke, beraz, bitalde desberdin. Mm Eta gero ustez, horan bitalde bizik interesgarri, gure publikoak hainit maitateko dituna. Mhm. Eta ezagutzen ez dutenak ere, berdin?

zomaitxadia bat zitu lako, hain diskak uh, eh, eh, urte topetan hor beti lehen tokia dira bat Eta zuzeneko oso oso edera utelako, eta hori kaperan, uh, eh, ba, diugagarri zango dela uste dut. Mm -hmm. Atzo entzun ginuen ere, hitz eta bai. putzen eh, kantu bat, eh, berdin ordoan agurtuko gira beste estilo batekin ondotik, eh, frustrazioan bai. taldearekin. Uh, eh, Erra mezala bi talde momentu ziragarritu zuel, aster ondokoak, uh, jadanik sartze batzu asiaziste saltzen, espikatzen daukuzu dena mm, bai, hor, agenda? Bai, agenda, gure agenda, retro agenda da. Ondoko astetan iragarriko ditugu beste taldeak, azken baten konfirmazioa egiten dugu, baten konfirmazioa eta horren arabera eskifite joango da. Eta ondotik beraz alaide eman ditugu sartze batzuk salgai. Eta hori ere auto bat da, sartzen gira sartzeak merke eh, txekiten. Ba, taldeak badak iguz gira bizikiz, nahi dugu, nahi dugu jendea Eta hor, eh, eman ditugu biegunak ama eurotan salgai interneten. Beraz, usopop.com uh, eh, gunetikan goetan alda eta ba, amabosteko biegunentzat, eta eh, izango dira sartze batzuk, oral, aski merke, guri, guri duriko, albezain bat jende uh, etortzeko. Hmm. Bi egunetan, beraz iraganen da, hor, maiatzaren hogeita Mai... eta oita zazpian, eta bi gune desberdinetan, eh? Hori da, beraz, larun bata uh, eh, lizarietako lepoan, mendian, eta hor izango da, dantza, musik, lau konzertu, ditziak eta ikuskizunak, eta biarraunean, txaldean, mm, eskualtale bat, eta Maria Mara Arnal, hori esalako kaperan, senpereko bidean den, bazterreko kapera eta hortan. Mm -hmm. Ebe, untxa, Joanes Garcia Basurko, zerbait Nein. Bai. gehitu nahi bauzu, antziduguna, denbora bada, eh, ondoko hilabetetan ere horreindik aipatzeko. Eh. Hor gehien batzen, uh, eh, uh, maitea gure behi, eta gero gaita sartze batzuk erostean zira merke gaurdonik. Horri zen, eta ondoko hilabetetan jakinen atxikiko gira. Ados bazira frustrazionekin agurtzen gira? Baduz... plazer handiz. Baduzu kantu bat, bereziki, entzun nahian? Eh, Ni maite dut, uh, tumenik estean. Ebe goazen. Sobera galdera egin dizkizut, hori da? Ez, ez, ez. Ongi, Jones, mire esker, eta izan untxa. Ba, mire esker zuai, Kusarte.